Bunun başqa qardaşlar mücahidlər haqqında yaxşı güman qılaylar. Mücahidlər haqqında Allahdan qorxular. Bulaqma biz bununla yaman təsdiqləşdik. Şuna oltinin sipi olab verməyli. Sipi biz olmaz, tutulğanlar başqa. Şunun üçün bu nemətnin qədrini yetirir. shularni iniq berib shular bilan aralashib yashashingiz ilgari qilgan so'zlaringizdan elimiz zimin tavrab ketmoqchikan deb qilishingiz mumkin shu haq ustida turayotgan qur'oni karimda rasululloh manaj qilgan shu kishilarning orasini berib qolsangiz va amaliy hayotingiz bilan ba'zi ishlarni ko'rsangiz elimi qachaloq qolmoqchi ekanman tilim tutib qolmoqchi ekan deb qilishingiz ham bu Namni, Beyli Müslüman, Muhacir, Muvahhid, Mücahid. Bana bu namlarını kardeşler yetmek kısmının üstünden Allah s.w.t. vergen namlar var. Dünyadaki başka namlar insanlar tarafından çıkılgan namlar. Yahudi murtu olsun, Hristiyan murtu olsun, komünist olsun. Bunların hepsi insanlar tarafından koyulgan namlar var. hatto u dinlarni ismdirman shu dinga itoat kishilar to'pilgan munosabatga chiqdi yoki shu dinni ijod qilgan ijodchilarga chetish qilib chiqadi lekin dinimiz islom dinimiz islom hech bir shaxsga chetishlik emas alloh subhanahu taoloning Өзі Аллах Сала Тала бізге бір берген, бір немет, әм Аллах Тала қойған ісім бұл. Аллах Талаға жетісі шықыды. Әмді бұл мұсылман, мұхажир, мұжахид деген бұл намнамы Аллах Сала Талаға бағынысы шықыды қардашлар. Аллах Сала Тала Құран-ы Керімді қойған болсын не? Başka dillardaki okşar, onun katilleri ya ergeç güçlüleri tarafından koyulan isim emez bu. Allah subhanahu ve teala kayadım, bütün dünyasını dilemez bu nedirle, yettikat asmanın üstüne koyulan isim bu. shunga bu ismni hurmat bilan tilg'ilaydi bu ismga musharraf bo'lganlar haqida allohdan qo'rqili rost bizda bitab ketdik yuqorida ular farishta emas yuqorida hadisni ro'yi bo'yicha odamlar ammo amliy hayotida quruq gap so'zlar emas amliy hayotida shu namının sübetlerin inşallarını hayatında köset. Ya pıtırın ayrıldı bir pıtırdan, ya şık pıtırın ayrıldı, ya kolun ayrıldı, ya közü bir közü köymesi oldu, ya şık közü köymesi oldu. Hatta bir çukulup meyvesi görünüp kaldı. Ya ki özünün yıkılırını arınıp kaldı. Onun iktisatı oldu o'zi chiqqanlik sababidan ayoli to'xtamay saqshixon tarafidan chaqirilib turdi oilasi butun nazorat qilindi shu nomga chiqqanlik sababidan uning tunish bilish yaqin yo'riqlari zindon qilindi yoki nazorat ostiga ilindi ana shu nomga erishganlik uchun u yurtiga telefon qilolmaydi ana shu nomga erishganlik uchun telefon qilsin deb telefon nomerini berganlik telefon qilib qo'ysa şu telefon nomerni berganlarmi zindonga ilindi ana shu nomga ishqolik uchun uni qavmi uni yomon ko'rdi qavm ichida g'irib qavm ichida g'irib u mujohid degan shu nomga ishqolik uchun butun dunyo kofirlarining o'rtaq nishoniga aylandi Demek çıkırındaşlar, onun ətrafı, üstü, aslı, həmmə tərəfdən toxtumay təhdidlər olab durdu. Şunda qırındaşlarımızı Allah subhanahu taala yatqat osmonning ustidan ism qo'yib bergan va shu ismga ega bo'lib qolganlik uchun shu sifatni o'zi hozirlab qolganlik uchun yuqorida degandek taraf tarafdan uningga musibatlar aziyatlar keyin tarchiliklar bo'layotgan shunda paytda biz shular haqida gap qilish emas yomon gumon qilishning miqdorini tarozidagi vaznini alloh subhana taoloning oldida mahshar maydonidagi shu dahshatli kunda cezasını jazosini gunohini Abdan obdan dansab qoladi shu qarindoshlar allohning kalimasini ustun qilish uchun o'zining borliqini atovotgan hatta Allah şundak, va'dalari var, ahdilari var. Mening mana jidim bo'lsa, mana Qur'onimiz alayhisalom alaqasida biz ma'lumoq. Amila yo'lda ko'rsatganlikni egizlik gap emas. Inshaalloh men buning guvoh. Ashunda qirdoshimiz ham chiqdi. 10 jidim bo'lgan bo'lsa, inshaalloh yo'lida shu jidimni ato etdim deb. To'g'ri, hammamiz şehitlikka intilimiz, ammo bu yerdagi shahidlik cho'qim Allohning kalimasini ustun qilish uchun bo'lishi kerak. Birinchi maqsad, birinchi maqsad Allohning kalimasini ustun qilish, bu maqsad bo'lishi kerak. Elbette. shu qarindoshlar biz xudo haqida qarindoshlar haqida yaxshi gumon qilinlar duo qilinlar xatolik bo'lsa achchiq achchiq so'zlar bilan nasihat qilib saqollarni hur qilib o'tilar mana bu umid muhammadiylik bir sifat yuqorida biz nabida ketgan الدين النصيحة واحدك ولأئمة المسلمين مسلم الله أمرلرگه وعامتهم يا أمم مسلم الله أنا قلش سميمي قلوش صداقة قلوش ونصيحة قلوش Mana bu sifat nazarlaydi. Açıq açıq nasihat qildi. Lekin ular haqida yaxshi gumon qildi. Xarlamaydi. Agar ketib qolgan yo'l botil ustida bo'lsa, ha? Buni ahli ilmlardan, ashu ahlidan so'rab bilib olgan bo'lsak, buningmi o'zini yo'li vaqtida ma'bud qilish lekin unda qolmaydi ekan biz duolarimizni yodlayli iqtisodimiz bilan yordam qilli vaqtimiz bilan zehnimiz bilan kuchimiz bilan yordam qilliki ularni qarsini paydayliki ularni qarshi turib qolg'uvchi kishilardan bo'lib qolmaydi yana shuni deb qo'ya qarindoshlar bir tarihi fursat tarixiy pursatbavo sharq turkiston xalqining ham taqazzosi avvalan qur'oni karim hadis rasulullohninki tarbiya payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki amri hayotini ko'rgan ko'rsatgan sunnati uni boshqacha xalqimizdan zulm ostida tug'an bo'libmi bizni ustimizga tarzulab ketgan shu xalqimizning oldidagi qarindoshlar bizning mas'uliyatimiz Şunu tarihi fırsatını koldan Eğer Kur'an-ı Kerim hadis rasulullohni manhaj qilib bir grup chiqqan bo'lsa bir haqsiz kishilar chiqqan bo'lsa uning qavmi qarshisiga chiqqan kishilar bu o'ynashib deyish masala bu qalbimizni ezadigan yurkimizni ezadigan bizni o'yga soladigan masala qarindoshlar ham tarix betiga eziladi bu avlodlarimiz bizni dara to'qimasin avlodlarimiz bizdan tahrimlig'an payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy varislari bo'laylik ahli ilmlar ham shunday qildi Innel ulema varasatul enbiya. Hakikaten ulema alakanda peygamberlerin varisidir. Varis diyen şu mazmunatını öz bir olurdu. Şu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öz bir tapşırıp ile başkalarına yetkizdi. İnnemâ yakşallâhe min ibadihil ulema. Allah'ın bendeleri içinde ulema lahiye Allah'tan korkun dedi. Çünkü Allah'tan korkup allohga taqvodorlik qilib atrofimiz kishilarga yaxshi maslahat berdi to'g'ri guvohlik berdi ilmni shumay shar'iy talablarni to'g'ri ichib berdi bu meselede malamet kılıçların malametini korkmayla fakat Allah Teala'ya tekvadarını kılıç, Allah'ın güzelliğimizi keltirip, kıyamet günü bizi bilgen şu ilimden soruluş, bu meselelerin ciddi oyluşunu. Şu kardeşler, cehenneme kıskanmayla, hazır dünya uygandı. Elhamdülillah. İnşallah Allah subhana taoloning nusratlari uzun qolmagan mehturdi shu bunga shu taqosolardagi muvahhid musulmon mo'min masaj moslashib turishi hamkorlashishi o'zini borini o'tirib tashlashi samimiy nasihatli bo'lishi qo'limiz yo'q shuning uchun tarixiy fursatni qo'ldan berib o'tmaydi qo'ldan berib o'tmaydi bundoq fursatga xalqimiz va biz pastga erishdik ko'p qurbonliqlar badanga erishdik hozir chiqayotgan qarindoshlarniki ko'pligiga qarab hayron qolamiz qarindoshlar alloh taoloninki shuncha rahmat nazari bilan qarayotganligiga biz alloh subhanahu taologa hamd yetmay turolmaymiz qarindoshlar lekin shu qarindoshlarimiz samimiy qalbi bilan allohga ixlosi bilan har qaysinglar bo'lgan hurmati bilan chiqib musharrik kelsa faqatsinlar hammanglar emas bir qism qarindoshlar shu har xil gaplarni qilinib tursa tekshirishib qolmang uni ahlidan so'rmang ba'zi masalalar qiyin tursa alloh subhana taolo yetqat osmondan ism qo'ygan ularga ular shu sababli yuqorqi biz degandek har xil aziyatlarga uchragan shu kishilar haqida sizdan bir guvoh talab qilsa nimishqa odillik qilib guvohlik qilmaymiz qarindoshlar bilmasak man bu masala haqida ilmsiz ekanman deb sukut tutmaymiz oyat vaqulu qavlan sadida gap qilsang yaxshi so'z qilinglar to'g'ri so'z qilinglar deyapsa yana bir hadisda alloh va oxirat kuni ishongan kishi gap qilsa yaxshi so'z qilsin qo'lni sukut qilsin deb olsa nima uchun shu yurak qarindoshlarimiz oldimizga kelib ba'zi masalalar haqida guvohlik talab qilsa so'rasa ularga to'g'ri so'z qilmaymiz to'g'ri duolar qilmaymiz allohdan qo'rqinglar qarindoshlar alloh taqvodorlik qildi alloh taqvodorlik qildi Şuna biz şularning sepik qo'shilishga ham harakat qildi. Ular haqida har vaqt yaxshi gumanda bo'ldi, duoda bo'ldi. Alloh subhanahu taolodan ularningki nusrat qozonishi, ihim sablarininki mustahkam bo'lishi, xatolikdan pok bo'lishi, manhaj ustida ihim mustahkam yurishi, orqa qarab qolmasligi, atrofidagi har xil bo'layotgan ishlar qarta tayyorlanib qolmay, o'z yo'lida mustahkam turish uchun Alloh taolodan so'rab, ularning haqida ham duo qilaylik qarindoshlar. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد